بوك تو بات восемь восемь вела время дня время дня ขอโทษค่ะ Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. กี่โมงแล้วคะ Который час? Который час? ขอบคุณมากค่ะ Большое спасибо. Большое спасибо. มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา Сейчас один час. Сейчас один час. มันเป็นเวลาสองนาฬิกา Сейчас два часа. Сейчас два часа. มันเป็นเวลาสามนาฬิกา Сейчас три часа. Сейчас три часа. มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา Сейчас четыре часа. Сейчас четыре часа. มันเป็นเวลาห้านาฬิกา Сейчас пять часов. Сейчас пять часов. มันเป็นเวลาหกนาฬิกา Сейчас шесть часов. Сейчас Шесть часов. มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา Сейчас семь часов. Сейчас семь часов. มันเป็นเวลาแปดนาฬิกา Сейчас восемь часов. Сейчас восемь часов. มันเป็นเวลาเก้านาฬิกา Сейчас девять часов. Сейчас девять часов. มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา Сейчас десять часов. Сейчас десять часов. มันเป็นเวลา 11นาฬิกา Сейчас 11 часов. Сейчас 11 часов. มันเป็นเวลา 12นาฬิกา Сейчас 12 часов. Сейчас 12 часов. หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที В одной минуте шестьдесят секунд. В одной минуте шестьдесят секунд. หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที В одном часе шестьдесят минут. В одном часе шестьдесят минут. หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง